Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 5, 2004 Iniluklok bilang obispo ng Malolos si Bishop Jose Oliveros. Siya ang pang-apat na obispong nanungkulan sa nasabing diocese. Ang diocese ay naitatag may 47 taon na ang nakalilipas. Binubo ito ng buong lalawigan ng Bulacan at nasasailalim bilang suffragan sa Archdiocese of Manila. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.